Chapter 9 Kai paragon eden anthropon tuflon ek genetes, kai erotesan auton hoi mathetai autu legantes rabbi, tis e martin, hutos e hoi ganes autu, hina tuflos genethe. Apocrythe Jesus, ute hutos e martin, ute hoi ganes autu al hina phanerothe ta urga tu theu in auto. Eme de ergadzesthai ta urga tu pimsantos me heos hemera esten. Ercatai nux, hate udes dunatai ergadzesthai. Hatan in to cosmo ho fos emi tu cosmu tauta EPON pon eptusen chamai kai epoiesen pelon ek tu petus kai epikrisen ton pelon epi tus ophthalmus tu tuflu kai epen auto hupage nipsai es ten columbethran tu siloam ha hermeneuetai apostalmenos apelthen un kai enipsata kai elthen blepon hoi un getones kai hoi theoruntes auton ta proteron hote tuflos ein elegon uk hutas esten ha kathemenos kai prosaiton alloi elegon hote hutas esten alloi de hote homoios auto esten ekenos elegen hoti ego emi elegon un auto pos aneoxesan su hoi ophthalmoi apokrithe ekenos kai epen anthropos legomenos jesus pelon epoiesen kai epikrisen mu tus ophthalmous kai epen moi hupage es ten columbethron tu siloam kai nipsai apelthonde kai nipsamenos aneblepsa epon un auto pu esten ekenos lege uk oida agusen auton pros tus pharisaius ton pate tuflon ende de sabaton hote ton pelon epoiesen ha jesus kai ane uxen au tu tus ophthalmus. Palin un eroton auton kai hoi pharisaioi pos ane blepsen hade epen autois pelon epitheken mu epi tus ophthalmus kai enipsamein kai blepo. Elegon un ecton pharisaion tines, hutos ha anthropos uk estin para tu theu hoti ta sabaton u tere. aloi elegon pos dunatai anthropos hamartolos toi auta semea poien kai schisma ein in autois legusen to tu flo palen su te leges peri autu hati enoixen su tus ophthalmus, ha de epen hati prophetes esten. Uc epistiusan un ho judaioi peri autu hati tuflos ein, kai aneblepsen heos hotu ephonesan tus gones autu tu aneblepsantos. Kai erotesan autus legontes hutas estin hachuios humon hon humes legate hoti tuflos egnethe pos un arti blepe apekrethesan de altois hoi gones autu kai epon oidemen hoti hutas estin hachuios hemon kai hoti tuflos egnethe pos de nun blepe uk oidemen etis enoixen autu tus ophthalmus hemes uc oidemen, autos helicien, eque, auton urotesate, autos peri heautu lalese. Tauta epon, hoi ganes autu hati ephabunta tus judaius, e de gar sun etithinta hoi judaioi hina ean tis auton homologese Christon apo synagogos genetai. Dia tuta hoi ganes autu epon hoti helikian eke auton urotesate. Efonesan un ec duteru ton anthropon hos ein tuflos kai epon autu dos doxan to theo hemes oidemen hati ha anthropos hutas hamartolos esten. Apocrythae un ekenos kai epen e hamartolos esten uk oida. Hen oida hati tuflos on arti blepo. Epon de auto palen, ti epoi esen soi pos enoixen su tus ophthalmus apocrythei autois epon humin ede, kai uc ekusate te palin thelate akuen me kai humes thelate autu mathetai genestai? Eloi doresan auton, kai epon, su e mathetes ekenu, he mes de tu moseos esmen mathetai. Hemes oidemen hati Mose lelaleken hotheos tuton de uk oidemen pothen esten. Apekrithe ha anthropos, kai epen autois, hen gar tuto thamaston esten, hati humes uk oidete pothen esten, kai ane mu tus ophthalmus. Oidemen de, hoti hamartolon ha theos uk akue al eantis theosebes e kai ta thelema autu poie tutu akue ek tu ionos uk ekuste hoti enoixen tis of thalmus tuflu gegenemenu e me ein hutos parathehu uk edunata poien uden apokrythesan kai epon auto en hamartiais su egenethes holos kai su didaskes hemas kai exebalon auton exo ekusen ha jesus hati exebalon auton exo kai huron auton epon auto su pistueis eis ton huion tu theu apocryphae ekenos kai apen kai tis esten kurie hina pistiuso so es auton apen de auto ha jesus kai heorakas auton kai ha la lon metasu ekenos esten ha de efe pistuo kurie kai prosekunesim auto kai apen ha jesus es crema ego es ton cosmon tuton eothon hina hoi me blepontes bleposen kai hoi blepontes tu floi genuntai kai ekusan ek ton pharisaion tauta hoi ontes met autu, kai epon auto me kai hemes tu floi esmen epon autois hoi Iesus, e tu floi ete uk an ekete hamartian nun de legete hati blepamen he un hamartia humon menei